Jelenések könyve negyedik részéhez. Uh, Domo might be putting the words up here. Domo lehet, hogy felrakja ide az igeverseket. But I hope that won't make you lazy. De remélem, hogy ettől nem lesztek elustulva. I hope you still bring your Bibles to church. És még mindig elhozzátok a Bibliátokat a gyülekezetbe. Because uh, it's good to read along. Mert jó, hogy a sajátunkban követjük. And uh, I just say this um, one, one thing about my dad. És uh, egy dolgot szeretnék elmondani az apukámról. Is that I've learned a lot of things from my dad. Sok dolgot tanultam tőle. Um, like how to use certain tools and stuff. Hogyan használják bizonyos szerszámokat például. How, how to drive a um, manual transmission car, which hogy, is coming very handy in Europe. Hogyan uh, uh, vezessek sebességváltós, tehát nem automata autót, amit Európában ugye igen hasznos. But uh, he's been teaching um, like young adult Sunday school for how long, Dad? 25 years? Something like that. Körülbelül 25 éve tanít ő vasárnapi iskolát, 30? lehet, hogy 30 is van, fiatal felnőttek számára. And um, in the church that they go to, that, that's, a, that's an hour before worship service. Abban a gyülekezetben, ahova ők járnak, ott az Isten tisztelet előtti, tehát egy órával előtte kezdődik ez a vasárnapi iskola. And uh, but what I what, what I remember about dad, what I won't forget about dad is that um, many times if I got up early, de azt, az, az egy nagyon kedves emlékem az apukámról, hogyha ha sikerült elég korán fölkelnem, which for me is, is a, ami számomra egy kihívás. Sokszor ott találtam a konyhaasztalnál egy nyitott Biblia előtt. And, uh, I won't, I won't forget that. I don't want to forget it. Nem akarom ezt elfelejteni. And uh, I hope my, my kids growing up will also remember me many times with my Bible open. És remélem, hogy az én gyerekeim is ö, így fognak rám emlékezni, hogy nagyon sokszor ott volt előttem egy nyitott Biblia. And I hope you, you dads here. És remélem, hogy ti, akik apukákként ültök itt, fresh dad. és az újdonsült apuka is, I, ho- I hope that'll be one of your priorities. Remélem, hogy ez lesz az egyik legfontosabb célod. That your kids will grow up knowing that, that you uh, you believe that this book is authoritative. Hogy a gyermekeid úgy nőnek föl, hogy tudják, hogy te azt gondolod, hogy ez a, ez a könyv tekintéllyel bír az életedben. All right, now I better start I better start talking. Gyorsan kezdjünk bele akkor. Better start teaching because last week the preacher went for like an hour and a half. A múltkor a prédikátor vagy másfél óráig beszélt. But I am purposely trying to go through the book of Revelation in big steps. De én szándékosan megyek át a jelenések könyvén nagy léptekkel. Hopefully that won't mean an hour and a half Bible studies every Sunday. Remélem ez nem azt fogja jelenteni, hogy minden vasárnap másfél óráig fog tartani a um, prédikáció. But that's just in prayer, that's just how God led me. De imádságban így vezetett engem az Úr. Today we're going to look at chapters four and five. Ma a 4-es fejezetet fogjuk megnézni. And these are exciting chapters. ezek nagyon izgalmas fejezetek. Mert mindannyian szeretnénk meglátni Isten dicsőségét, igaz? When we think about heaven, we, we try to imagine what it's like. Mikor a mennyországról gondolkodunk, megpróbáljuk elképzelni, hogy milyen. Well, there was a man who got a taste of heaven. Volt egy ember, aki kóstolót kapott a mennyországból. And he's our friend John. Ő a mi barátunk János. John was a disciple of Jesus. János Jézus tanítványa volt. A leader in the church. Egy vezető a gyülekezetben. Now he's an old man. Most már idős ember. Probably the only remaining eyewitness of the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. Valószínű ő volt az egyedüli szemtanúja Jézus Krisztus halálának és feltámadásának, aki még ekkor élt. The Roman government tried to kill him. A római kormány megpróbálta őt megölni. De egyszerűen nem sikerült nekik. So they put him on an island. Úgyhogy egy szigetre száműzték. Off the coast of Turkey. Ami ö, a mai Törökország területén területe mellett straight off van. From the, city of Ephesus. Efézus városa magasságában van egy where John tengeri was, sziget. Where John was the pastor and overseer. és Efézusban volt János korábban pásztor és vezető. And in the first chapter of the book of Revelation, John tells us that I was worshiping az első részben ö, azt mondja János, hogy az Úr napján épp dicsőítettem őt. And Jesus showed up. És akkor Jézus megjelent. And I got a vision of the resurrected, glorified Jesus Christ. És egy víziót kaptam arról, hogy milyen a feltámadt, megdicsőült Jézus. And I fell on my face as a dead man. És úgy ö, estem a, az arcomra, mint egy halott. And Jesus told me to write down the things that I see. Jézus azt mondta, hogy írjam le azokat a dolgokat, amiket látok. The things that are. Azokat a dolgokat, amik vannak. And the things that will take place after. És amik történni fognak ezek után. And this is the kind of the outline of the book. És ez ennek a könyvnek a vázlata. Chapter one is the things that John saw. Az első részben vannak azok, amiket látott János. He, he saw vision of Jesus Christ. Látott Jézusról egy látomást. The things that are is chapters two and three. Amik vannak, ez a második és harmadik fejezet. The church, the churches. A gyülekezetek. Mert Jézus szereti az ő gyülekezetét. Én nem mindig szerettem az ő egyházát. És tudom, hogy esetleg köztetek is vannak olyanok, akik nem szerették az egyházat. Mert ez nem tökéletes. De Jézus szereti az ő egyházát. És ő ott lakozik közöttük. Ő velük van. Velünk van. And uh, Jesus writes seven church, seven letters to the church. És Jézus hét levelet írt hét gyülekezetnek. And now we come to chapter four. Most pedig a négyes részhez érkeztünk. And it says, After this I looked. Ezek után láttam, így kezdődik. And this, this phrase after this, this is és az, hogy ezek után itt kapcsolódunk ugye a, a könyvnek a vázlatához. Right, the things you saw, the things that are, and the things that come after. Hogy uh, írd le azokat a dolgokat, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. And so we take these verses to be future events. Tehát ezeket a, a verseket úgy kezeljük, mint a jövőnek a leírásai. Having to do with uh, the end times. És a végső időkről szólnak. But we also have to remember when John sees into heaven. De arra is emlékeznünk kell, hogy amikor János belenéz a mennybe, Even though there are events that take place in heaven, még akkor is, hogyha vannak olyan események, amik ott történnek, which seem to indicate that there's time in heaven, ami right? arra utal, hogy van idő, ami ott létezik. Uh, we have a view of heaven as being somewhat outside of time. Mégis uh, úgy nézhetünk a mennyre, mint egy olyan hely, ami az időn kívül áll. Many, many, many people talk about heaven or God's presence as the eternal now. Sokan úgy beszélnek Isten jelenlétéről a mennyben, mint az örökké való most. It's the it's the now. Eh, a most, az a pillanat, ami örökké tart. And so we get many views into heaven uh, during the remaining chapters of the book of Revelation. Tehát a jelenések könyvének további fejezetei uh, során nagyon sok uh, betekintést kaphatunk a mennyországba. And uh, I think we're looking into a timeless place. És úgy gondolom, hogy mi egy időn kívül álló helyet vizsgálunk. I just say this, you know, there's a lot of theologians, they have a lot of ideas about the book of Revelation. Nagyon sok teológusnak nagyon sok elképzelése van a jelenések könyvéről. I have a lot of questions. Nekem is nagyon sok kérdésem van. Uh, I find that the most literal interpretation is the most complicated one. Azt találtam, hogy a legszó uh, értelmezés a legbonyolultabb. And that And that uh, bothers me a little bit because I, I see that the gospel is simple. És ez kicsit engem felkavar, mert én úgy látom, hogy az evangélium az egyszerű. But the more simple interpretations of the book of Revelation are maybe more symbolic or allegorical or they're less literal. De hogyha egyszerű módon próbáljuk vizsgálni a jelenések könyvét, akkor azt találjuk, hogy ezek az értelmezések sokkal inkább a, a szimbólumokra, vagy az allegóriákra, a jelképekre ö, alapozódnak, és nem annyira szó szerint ö, veszik a szöveget. And that causes me problems. És ez nekem problémát okoz. Because I think we should try to be as literal as we can with the Bible. Mert úgy gondolom, hogy a Biblia értelmezésében minél inkább a szó szerinti értelmezést kell követnünk. And at some point you will have to decide Uh, which, what is symbolic and what is literal. És lesz egy olyan ö, pont, ami eljön, amikor el kell döntened, hogy te szimbolikusan értelmezed ezt a dolgot, vagy pedig szó szerint? Especially when it comes to timing. Például amikor az időzítésről lesz szó. But I don't really want to get into too many details. De nem szeretnék okay? nagyon a részletekbe belemenni. If, if you're a theologian, ha teológus vagy, I will tell you up front that I will be teaching a pre-mill pre-trib scenario of end times. Akkor hadd mondjam el, hogy a végidőknek a premillenáris és a, a elragadtat, vagyis a <laughs> nagy szenvedés előtti verzióját tanítom. Nem tudom, hogy erre van-e magyar kifejezés, bocsánat. Sorry. Én nem vagyok teológus. Elnézést. Uh, but what I want us to do today is not necessarily get focused on all the things. I just want us to look into heaven today. De igazán, amit ma szeretnék megtenni, az nem annyira az időzítésbe való betekintés, hanem szeretném a, a mennyet meglátni. And what we're going to see is that the book of Revelation is really about Jesus Christ. És azt fogjuk látni, hogy a jelenések könyve az tényleg Jézus Krisztusról szól. It, and it is about the throne. És a trónról. It is the book, it is the book of the throne. Igazán ez a trónnak a könyve. The God is ruling and reigning. Isten uralkodik, és ő van a trónon. Control, és ő mindent az irányítás alatt tart. Ő tudja, hogy mi történik. So, Tehát, chapter 4, verse 1. Négyes fejezet, első vers. After this I looked, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet, said, Come up here, and I will show you what must take place after this. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszélt velem, és így szól, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Here's an invitation to John from Jesus. Come up and worship. Come up and see what's going on. Itt egy meghívást kap János Jézustól arra, hogy oda jöjjön és megnézze, hogy minek kell történnie, és hogy ott dicsőítsem. And John says, I saw a door. És azt mondta, hogy láttam egy ajtót. And immediately we think of the door that we read about in chapter 3 verse 19. És a harmadik résznek a 19-es versében lévő vagyis a 20-as versében lévő ajtóra gondolunk. Amikor azt mondja Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. I come in. Szeretnék bejönni. But here John sees a door to heaven. De itt János lát egy ajtót a mennybe. It's not closed. Nincs bezárva. There's not a line of people trying to knock. Nincsen ott egy, egy sor ember, aki próbál zörgetni. Wake somebody up. És felébreszteni valakit. But the door is open hanem nyitva van az ajtó. And isn't this how it usually is with us, right? Nem így van általában velünk. If if you feel that God is far away, amikor azt érzed, hogy Isten messze van, if you feel like he's not speaking to you, és nem szól hozzád, he's not exciting, nem, nem érdekes már az ő jelenléte, I, I will tell you, the problem is not with God. akkor elmondhatom neked, hogy a probléma az nem Istennel van. His door is open. Az ő ajtaja nyitva áll. The problem is with us. A probléma az velünk van. Many times we're full of pride. Sokszor pride. mi telve vagyunk büszkeséggel. Many times we have roots of bitterness and sin in our hearts. És sokszor a keserűség meg meggyökerezett a szívünkben, és bűn van ott. And of that, our, our doors are És emiatt a mi ajtónk van becsukva. But Jesus is the one standing at our door. De Jézus az, aki ott áll a mi ajtónk előtt. He's taking the initiative. Ő kezdeményez. He wants to have fellowship with us. Ő szeretne közösségben lenni velünk. So the door is open. Tehát nyitva van az ajtó. What does John see? Mit lát János? Verses 2 and the first part of verse 3. It says, At once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne, and he who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és karneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt. We see that John sees a throne. Látjuk azt, hogy János egy trónt And there's, lát. There's one sitting on the throne. És van valaki, aki ott ül rajta. In verse 10 he says it's the one who lives forever and ever. A tízes versben azt mondta, hogy azt mondja, hogy ez az örökkön örökké élő. The, the eternal one. Aki aki mindörökké van. You remember what God said to, Ab or to, to Moses, right? Emlékeztek, hogy mit mondott Isten Mózesnek? I am. Én vagyok. I can't become, I can't cease to exist, I am. Én nem I tudok live. valamivé válni, vagy, vagy megszűnni, létezni, én, én csak vagyok, én örökké élek. He lives forever and ever. Ő örökkön örökké él. And, and this is God the Father. És ez Isten az Atya. In the next chapter we'll see God the Son show up on the scene. A következő fejezetben fogjuk látni Istent a fiút, ahogy szintén megjelenik a, a színpadon. We also see God the, the Spirit symbolized in the seven spirits. És látjuk majd Istent, mint lelket megjelenni a, a hét lélek által. Uh, in verse 5 of chapter 4 a negyedik vers, vagyis a negyedik résznek az ötös versében. So this is God the Father. Tehát itt most Isten az atyáról van szó. Well, what does he look like? We all want to know what he looks like. És hogy néz ő ki? Mindannyian szeretnénk tudni, hogy ő hogy néz ki. The Bible says that he is clothed in light. A Biblia azt mondja, hogy ő a fényben lakozik. And here John says he's like jasper. És azt mondja itt János, hogy ő olyan, mint a jáspis. And jasper is a clear stone. Ez egy átlátszó drágakő. And like carnelian. És mint a karneol. And this is this stone is is a bit reddish. Ez a, az, ez a drága kő pedig egy picit olyan pirosas színezetű. And so John just sees like bright, clear, reddish light. Tehát János itt nagyon uh, szép, uh, tiszta, ilyen pirosas fényt lát. It doesn't help us. We want to know, does he have long hair, short hair? Nem segít ebben, uh, vagyis ez abban, hogy uh, Istent elképzeljük, hogy rövid a haja, vagy hosszú a haja. But we know that God doesn't have a body. De tudjuk azt, hogy Istennek nincs teste. He's not a man. Ő nem egy ember. He's God. Ő Isten. And um, it's interesting about these two stones that John picks out is that these are the very two stones that are in the breastplate of the priests. És nagyon érdekes, mert ez a két drágakő volt eh, az Ószövetségben a, a papnak a ruháján is rajta. The second part of verse 3 says that uh, the throne was surrounded by a rain, rainbow that had the appearance of an emerald. A harmadik versnek a másik fele pedig azt mondja, hogy és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. And uh, we were, every time we see rainbow, we're supposed to remember of who? És amikor a szivárványra gondolunk, akkor kire kell emlékeznünk? Noah, right? Noé, igen. After the flood, God put his bow in the sky. A szív, és a, az özönvíz után Isten egy szivárványt tett az égben. And he said, this is a sign of the covenant. És azt mondta, hogy ez egy szövetségnek a jele. That I won't destroy the earth with water again. Hogy nem fogom még egyszer vízzel elpusztítani a földet. And so around the throne of God is a constant reminder to him tehát Isten trónja körül van egy folyamatos emlékeztető. Hogy van egy szövetség, ami fennáll közte és az ember, illetve közte és a föld között. And there's a verse in Habakkuk 3:2 which is one of my favorite verses. És a Habakuk 3:2-ben van egy vers, ami az egyik kedvencem. It's a prayer of the prophet Habakkuk before judgment. He says ez a, wrath, remember mercy. Ez a Habakuk, ez Habakuk profétának az egyik imádsága, hogy, hogy a haragodban emlékezz meg az írgalomról. Habakuk prayed this right before God brought judgment against Israel. Habakuk ezt akkor imádkozta, mielőtt Isten ítélet alá helyezte Izraelt. In your wrath remember mercy. Hogy a haragodban emlékezzél az írgalomra. And here in the book of Revelation we are before the wrath of God. És a jelenések könyvében is Isten uh, ítélete előtt állunk. Before God judges the earth. Az előtt, mielőtt Isten megítéli a földet. But God isn't going to, you know, lose control. Isten nem fogja elveszíteni az irányítást. He's not going to, you know, kill innocent people. Nem fog megölni ártatlan embereket. He's not going to make mistakes and bomb the wrong places. Nem fog hibázni abban, hogy a, a helytelen vagy a nem megfelelő helyeket bombázza le. He doesn't get angry like we get angry and throw plates and stuff around the house. Nem mérgelődik és, és nem kapja fel úgy a vizet, mint ö, egy ember, hogy tudom én tányérokat dobál a házban. He, he is in control. Ő teljesen irányítása alatt tart mindent. And the rainbow reminds him that In his wrath he will remember mercy. És a szivárvány emlékeztetni fogja őt arra, hogy az ítélet előtt emlékezzen az irgalomra. Just like he extended mercy to Noah and his family. Ugyanúgy, mint ahogy irgalmat adott Noénak és az ő családjának. So what else do we see around the throne of God? Mit látunk még uh, Isten trónja körül? Verses 3 and 4. Harmadik és negyedik vers. Uh, four and five. I'm sorry. four, verse 4. says, Around the throne were 24 thrones, and seated on the thrones were 24 elders, clothed in white garments, with golden crowns on their heads. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. Now these uh, 24 elders, they don't seem to be angels. Ezek, ez a 24 vén úgy tűnik, hogy ők nem angyalok. Elsewhere in Revelation, they, they seem to be angels. separate from angels, Úgy from angels. hogy a jelenések könyvének más részében is külön kapnak említést az angyaloktól. But we see that they have a crown on their head. De azt látjuk, hogy a fejükön aranykorona van. But the word here for crown is not the crown of a ruler, it's the crown of a victor. Itt ez az aranykorona szó, ez nem egy uralkodói koronát jelent, hanem egy győztesnek járó koronát. The Greek word is Stephanos. Stephanos, ez a görög szó, amit isn't szerepel. isn't there a chocolate cake in Hungary called Stefanos? No. Van egy csoki torta Magyarországon, amit Stefanosnak hívnak? Stefán, Stefánia szelet. Yeah, so that is the chocolate cake of the victor, right? No, I'm just kidding. <laughs> Ez a győztes csoki tortája. Okay, Na so mindegy, next time we have a family day, that needs to be for the winners. Ez akkor most már a győzteseknek járó torta lesz. I think I'll have more motivation to play better. A Zsolti következő sportnapján több motivációval fogok okay. jól játszani. Anyways, so we got 24 people, 24 beings. Az igéhez, a 24 vén, 24 with Stephanos on their head. Stefánóval a fejükön. Victor's crowns. A győzteseknek járó koronával. And they're also clothed in white. És fehér ruhában vannak öltözve. Symbolizing their their the righteousness. Az ő igaz mi voltukat ö, jelképezi ez. I believe these are overcomers. Hiszem, hogy ők győztesek, akik legyőztek valamit. These are representative of God's people in heaven. Ők Isten népét képviselik a mennyben. And 24 is a number that shows up sometimes in the Bible. A 24 ez egy olyan szám, ami többször előfordul a Bibliában. Like um, in the Old Testament there were 24 courses of priests that served in the temple. Az Ószövetségben 24 ö, ö, szakasza volt annak, hogy a papok hogyan a papok, akik ö, ott ö, szolgáltak a templomban. And if you add up the 12 tribes and the 12 apostles, you get 24. És hogyha a 12 törzset és a 12 apostolt összeadjuk, akkor is 24-et kapunk. But if we were to know the exact identity God would have told us. De hogyha kéne tudnunk ennek a 24 vénnek a kilétét, akkor Isten elmondta volna. We also see around the throne. Még mást is a trón körül. Or I'm sorry, from the throne, verse 5 it says from the throne came flashes of lightning and rumblings and peals of thunder. Az ötödik versben a trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. Kind of like this is the rumblings. This is like, you know, storm is coming. Olyan, mint a mennydörgés a vihar előtt. All right, you know a storm is coming when you hear the thunder. Tudjuk, hogy vihar közeledik, amikor halljuk a mennydörgést. And there's a, there, there's a storm approaching. És eljön a vihar akkor. God's wrath. Isten haragja. His judgments, his righteous judgments against the world. Az ő igaz ítélete eléri a földet. Against the world that has rejected him. Azt a földet, amely elutasította őt. Continuing, it says, And before the throne were burning seven torches of fire, which are the seven spirits of God. a trónus előtt pedig hét lámpás éget lobogó lánggal, az Isten hét lelke. We talked about this last week, seven being the number of completeness. Erről már beszéltünk múlt héten, hogy a hét mindig a teljességnek a kifejezője. God doesn't have seven spirits. Istennek nincs hét különálló lelke. And many translators translate this the sevenfold spirit of God. És sok fordítás ezt úgy úgy fordította le, hogy Isten hét rétű vagy hét részből álló lelke. The God's spirit is there before the throne. Isten lelke ott van a trón előtt. And his spirit is perfect. És az ő lelke tökéletes. We looked at some of those last week, the spirit of truth, the spirit of life. És megnéztük ezeket múlt héten az igazság lelke, az élet lelke. The Holy Spirit is there before the throne. A Szent Lélek ott van a trón előtt. Verse 6 says, And before the throne there was a sea of glass like crystal. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. We read in uh, Hebrews that the tabernacle that the Israelites built in the wilderness was a copy of something heavenly. A, a, a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy az a templom, amit az izraeliták építettek, az ö, olyan volt, mint valami mennyeinek a másolata. That in the tabernacle they built there was the holy of holies. És a, a a templomban, amit felépítettek, ott volt a szentek szentje. The place where the Ark of the Covenant was. És az a rész, ahol ott volt a szövetség ládája. And that corresponds here in heaven to the throne of God. És ez a, a mennyben a Isten trónusának felel meg. In the tabernacle there were seven uh, a seven branched candlestick. A, a templomban ott volt egy ágú gyertyatartó. Ez itt ennek a hét lámpásnak felel meg, ami itt volt a trónus előtt. There was a bronze lavor or a lavier, a, a, a big bowl full of water. Ott volt egy, egy, egy bronz, ilyen víztároló edény a, a templomban. And that seems to correspond to the sea of glass. És ez úgy tűnik, hogy itt a, a, ennek az üvegtengernek felel meg a mennyben. And we could go on with all sorts of all sorts of comparisons. És itt tovább mehetnénk még hasonló összehasonlításokban. But as we look into heaven at the throne of God, we we see we see something that looks like the tabernacle, something that looks like the temple. De amikor megnézzük itt a, a, a mennyben ezt a trónust, akkor ez olyan, mint az Ószövetségben a, a templom. A place of sacrifice. Ami az áldozatnak a helye volt. A place of worship. És a dicsőítésnek a helye. place of prayer. És az imádságnak a helye. And around the throne, on each side of the throne, are four living creatures, full of eyes in front and behind. The first living creature like a lion, the second living creature like an ox, the third creature like had the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight. And the four living creatures, each of them with six wings, are full of eyes all around and within, and day and night they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and who is and who is to come. És a trónusnál középen négy élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta – Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. These are, these are pretty strange looking creatures. Ezek elég furcsa kinézetű teremtmények. In their appearance they remind us of uh, some creatures that uh, Ezekiel saw. He called them cherubs. És uh, kinézetükben azokhoz a teremtményekhez hasonlítanak ezek, amikről Ezékiel is beszélt, és ők, ő ezeket kéruboknak nevezte. And their praise resembles the seraphs that Isaiah saw in his vision. És az ő dicséretük pedig Ézsaiás, az Ézsaiás által említett szeráfokhoz hasonlít. Holy, holy, holy. Szent, szent, szent. Holy. Szent. They never stop saying holy, holy. Soha nem hagyják abba azt, szünet nélkül mondják, hogy szent, szent, szent az Úr. But it seems like there's, uh, you know, there's some detail that um, John gives us And we wonder why. What are these creatures? This, seems pretty special. Vannak olyan ö, részletek, amiket János itt elmond nekünk, amiknek biztos, hogy van valami oka, hogy miért mondta el, és ezek elég különleges dolgok. It's interesting. One Bible commentary I read said that these four living creatures are also connected to the flood, to Noah. Az volt az érdekes, az egyik biblia kommentátor, akinek a, az írásait olvastam, azt mondta, hogy ezeknek a négy élőlényeknek valamilyen szinten köze van Noéhoz és az özönvízhez. And I think it's, it's quite likely. És azt gondolom, hogy ez elég valószínű. When God made a covenant with Noah after the flood, amikor Isten szövetségre lépett Noéval az özönvíz után, he said, this covenant is between you, azt mondta, hogy ez a szövetség közted, man, mármint egy ember, Mankind, az emberiség, man. és az egyik ilyen élőlénynek is olyan az arca, mint egy emberi. He said it's also between the fowl of the air. Azt is mondta, hogy, ezek, hogy ez a szövetség a, a levegőnek a, a lakóival, állataival. Birds kapcsolatos, akik ugye a madarak. Mert ők is meghaltak az özönvíz során. John says one of the living creatures has the face of an eagle. És itt János azt mondja, hogy az egyik élőlény pedig repülős hashoz hasonlított. He said this covenant is between uh, the the uh, between me and cattle. És azt is mondta Isten, Sorry. hogy ez a szövetség ö, harmadrészt közöttem, és a, a cattle Cattle, yeah. The, um, four-legged creatures. It's not quite like that. You know. Hát igen, csak, csak yeah. az. Szóval most marhák. You know, I'm gonna just read it. It's in Genesis 9:10. Az egy Mózes 9:10-ben van ez a rész. It says, it says, this covenant was with every living creature that is with you, the birds, the livestock. It's the livestock. Mm-hmm. And every beast of the earth. Tehát a 1 Mózes 9.10-ben megtaláltuk, hogy meg minden élőlényel, amely veletek van, madárral, állattal. Tehát ö, angolban az első szó az inkább ilyen házi állat, ilyen haszonállat, ö, szarvasmarha, de itt magyarban azt írja, hogy állattal. These are the animals that were with Noah in the ark. Ezek azok az állatok, akik ott voltak Noéval a, a bárkában. Birds. Madarak. Domestic animals, háziállatok, and the beasts of the earth, wild animals. és mindenféle vadállat. John says one has the face of a man, one has the face of an eagle. És János úgy írja le ezeket a, az élőlényeket, hogy az egyiknek ugye emberarca volt, másiknak oroszlán, one és the, sas, one has the face of a calf, és a bika. And one has the face of a lion. Igen. You got that one, okay? Mindenben. And uh, and it seems that in the vision that Ezekiel saw, these these creatures had some integral part of God's working in the world as they went to and fro. Úgy tűnik, hogy Ezékiel könyvében ezeknek az élőlényeknek fontos szerepe volt valahogy Isten munkájában a, a Földön, and ahogy so, körbejártak. And it's so true that God many times uses natu- the natural elements of nature to accomplish his will. És ez tényleg igaz, hogy Isten sokszor a, a természet ö, ö, részeit használja abban, hogy elérje az ő akaratát. And the name, and the name that these uh, creatures use for God. És az a, az a szó, amit ezek az élőlények Istenre használnak. The Lord God Almighty. Amin az Úr, a mindenható Isten. Uh, this shows up sometimes in the Bible. Ez néha előfordul a Bibliában. It's most common in the book of Job. Ez Jobb könyvében a leggyakoribb. In all of the uses it emphasizes God's power in creation. És az, ahogy ezt a kifejezést használja az ige, a legtöbbször azt a Istennek a hatalmas erejét és hatalmát mutatja meg a teremtésben. Our God is creator. Az a mi Istenünk teremtő. He made it all. Ő mindent He teremtett. Said, Let there be, and there was. Azt mondta, hogy legyen, és lett. Now, if that's not strength, I don't know what is. Hogyha ez nem erő, akkor nem tudom, mi más lenne az. I tell my kids, come. Megmondom a gyerekeimnek, hogy gyere ide. And sometimes they come. Néha <laughs> oda is jönnek. like, I can't make anything. Én semmit nem tudok csinálni, teremteni. With my words. A szavaimmal. And anything I make with my hands comes after much thinking and you know, planning and és bármit alkotok a kezeimmel, az szintén nagyon sok gondolkodást, tervezést, igényel, sokszor újra kell csinálnom, mert először nem sikerült. And so I think we can look at these four living creatures as somewhat symbolic of nature. Tehát There they are, around God's throne hogy ezt a négy élőlényt úgy ö, nézhetjük, mint a teremtésnek a, a jelképeit, akik ott vannak Isten trónja körül. He is the creator. Ő a teremtő. Belongs to him és ők hozzá tartoznak. And like these creatures, the Bible says that that, that nature declares the glory of God. És ugyanúgy, mint ezek az élőlények, a Biblia azt mondja, hogy a teremtett világ dicséri az Urat. Declares his glory, és kijelenti, kijelentést tesz az ő dicsőségéről és az ő hatalmáról. verses 9 and 11 says, And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who's seated on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who's seated on the throne and worship him who lives forever and ever. And they cast their crowns before the throne, saying, Worthy are you, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. és amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónus elő, trónos, bocsánat, trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tér legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert Te teremtettél mindent, és minden a Te akaratodból lett és teremtetett. In Revelation 1 we see John, he sees Jesus and what does he do? He falls down. A jelenések egyben látjuk Jánost, hogy mit tesz, amikor meglátja Jézust. A lába elé esik. You know, expressing yourself in worship with raised hands and, and with bowing down, it's not something that fanatics do. Tudjátok azt, hogy ha valaki a dicsőítés közben fölemeli a kezét, vagy leborul, ez nem egy olyan dolog, amit csak a fanatikusok tesznek. Declaring God's praise in word and song is not something that fanatic Christians do. Az, hogy kijelentjük és, és kinyilatkoztatjuk Istennek a dicsőségét dalban és szóban, ez nem csak egy ilyen fanatikus dolog. It's what Christians do who see the glory of God. ezeket a dolgokat azok a keresztények teszik, akik látják Isten dicsőségét. It's what everybody does when they see the glory of God. Ez fogja mindenki tenni, amikor Isten dicsőségét that, meglátják. That is the reasonable thing to do when you see the glory of God. Amikor Isten dicsőségét meglátja valaki, ez az egyedüli logikus dolog. You might think it's strange to see somebody kneel down in a corporate worship service. Lehet, hogy furcsának tartod azt, hogy valaki egy közös dicsőítés során mondjuk letérdel. But maybe you haven't seen the glory of God yet. De lehet, hogy te még nem láttad Isten dicsőségét. Maybe. Talán. That is what you do when you see the glory of God. Ezt teszi valaki, amikor meglátja az Úr dicsőségét. You fall down leborul. You give praise. És dicsőséget ad. And you take your crown, you throw it down. És fogja a koronáját és leteszi. All that we have is from him and for him. Minden, amit kaptunk, az tőle kaptuk és érte van. didn't earn anything apart from him. Semmit nem ö, szolgáltunk meg, minden csak tőle való. And all the victor's crowns that we will receive in heaven were won for us by our victor. És minden győztes korona, amit kapunk majd a mennyben, az a győztestől, a mi győztesünktől származik. We just followed him into battle. Mi csak követtük őt a csatába. He won. Ő győzött. He, and then he gives us a crown. És akkor ő ad nekünk egy koronát. But when we see the glory of God, we throw it back at his feet. De amikor meglátjuk Isten dicsőségét, akkor a koronáinkat visszadobjuk a lába elé. Revelation is filled with worshipful hymns. A jelenések könyve tele van dicsőítő dalokkal, himnuszokkal. And this one that we've read here, Worthy Are You, it's all about God as creator. És ez a legutóbbi, amit olvastunk, ez Istenről szól, aki a teremtő. We worship God as creator. He made everything. Mert úgy dicsérjük őt, mint a teremtőt, aki mindent megteremtett. And he made it for his pleasure. És ő az ő jó tetszéséből tette ezt. And in this hymn we we, we have answered for us the big question. És benne megkapjuk a választ a nagy kérdésekre. Do you know what the big question is? Tudjátok, hogy mi a nagy kérdés? All two and three year olds know the big question. Minden két-három éves gyerek tudja ezt. Why? Miért? Why, why are we here? Miért vagyunk itt? Why is this the way it is? Miért van ez a világ úgy, ahogy van? Why? Miért? If you ever asked that question? Valaha föltetted már ezt a kérdést? Kids ask it all the time. Gyerekek állandóan fölteszik. And when you talk about Jesus to a non-believer, they'll ask the same question. They'll say why. És amikor Jézusról beszélsz egy nem hívőnek, akkor ő ugyanígy megkérdezi, hogy na de miért? Everybody wants to know the reason why. Mindenki szeretné tudni erre a választ. It's right here. És ez itt van. For his glory. Az ő dicsőségére. Psalm 115:3 says that God is in heaven and does what he wants. A Zsoltárok könyvének a 115. részének hármas verse azt mondja, hogy Isten a mennyben van, és azt teszi, amit ő szeretne. And that maybe sound kind of dry and kind of like He just does what he wants. És ez lehet, hogy olyan szárazon hangzik, hogy, ő, hogy csak ott van és azt csinálja, amit akar. Magyarul megalkotott mindent, amit akart. De azt kell elképzelnünk, hogy Isten egy, egy boldog Isten, vidám Isten, God. és egy jó Isten. And what he does is good. És amit tesz, az jó. It's pleasing. És ez tetszést hoz. And if we cooperate with it, we enjoy that We enjoy his joy in it. És hogyha vele együttműködünk, akkor mi is részesülünk az ő öröméből. So God created all things for his pleasure. Tehát Isten alkotott meg mindent az ő, ő örömére. And believe it or not, és akár hiszed, akár nem. And I know some of you probably don't believe it. Tudom, hogy sokan esetleg nem hiszitek el. I'm going to tell you as plainly as I can. De azt szeretném nagyon egyszerűen elmondani nektek, God you for his hogy Isten téged is az ő örömére alkotott meg. You bring to God. Te örömöt okozol Istennek. He didn't make a He És ő the way he to make nem hibázott. Ő úgy alkotott meg téged, pontosan ahogy akart. But we see from just life experience and also Romans 1 that nature isn't enough to lead us to a relationship to God. De látjuk a, a, az élettapasztalatunkban, illetve a római levélnek az első része is erről beszél, hogy sokszor a teremtett világ nem elégséges az embereknek ahhoz, hogy Istenhez menjenek. People just don't look at the starry sky at night and say, "Oh, praise be to God Almighty. Sok ember van, aki nem úgy néz a, a csillagos égboltra éjszaka, hogy dicséretet ad az Úrnak, hogy ó, oh, dicsőség a, a mennyek urának. They, they might think, oh, maybe there's somebody out there. Lehet, hogy azt gondolják, hogy hát valaki lehet, hogy ott van ott But what, what leads us to relationship to God is the work of Jesus Christ. De ami igazán Istenhez vezet minket, az Jézus Krisztusnak a munkája. He gives us a new heart. Ő új szívet ad nekünk. He opens our eyes. Ő kinyitja a szemeinket. He forgives our sin. Megbocsátja a bűneinket. He makes us holy and righteous. És ő, ő, ő szenté és igazát tesz minket. And that's what chapter five is about. És erről szól az ötödik rész. Go and read the first az első négy verset olvassuk. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit, de sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem betekinteni abba és nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsem. This book or scroll. Ez a könyv vagy ez a tekercs. It has a very focal place in this whole drama right now. Nagyon nagy szerepet játszik ebben a drámában, aminek most tanúi vagyunk. And it is something rolled up and sealed like a Roman will would have been rolled up and sealed. És ez egy olyan tekercs, amit nagyon szépen összetekertek és lepecsételtek, ugyanúgy mint egy például egy római végrendeletet. And only the person who had the right to open it could open it. És ezt is csak az az ember nyithatta ki, akinek ehhez joga volt. And we read in Hebrews 1 és a zsidók egy kettőben azt olvashatjuk, hogy Jézus az örököse mindennek. He paid for it. Ő megfizetett ezért. It's his. Ez az övé. And I think when we look at this scroll, we need to be reminded of the story of Ruth. És azt gondolom, hogy amikor ezt a, ennek a tekercsnek a történetét nézzük, akkor Ruth történetére kell, hogy emlékeztessen minket. Story, Emlékeztek ugye erre? Uh, Ruth had no inheritance. Ruthnak nem volt öröksége. Her mother-in-law Naomi had lost all her uh, all of her inheritance. Az ő anyósa Naomi minden örökségét elveszítette. And in the culture there was an opportunity for the nearest relative to buy back the land. És az akkori kultúrában az volt a, a szabály, vagy az a hagyomány, hogy a legközelebbi rokon visszavásárolhatta a földet. And And this was called and restore it to the family line. És akkor ezt visszahozhatta a, a család fába ezt a, ezt a birtokot. And, and this was called kinsman redeeming. És a, ez egy rokon megváltónak nevezték ezt az embert. So it was like it was like the nearest relative had the the right to buy the land first ez olyan, mint hogyha a legközelebbi rokonnak lenne joga ahhoz, hogy megvásárolja, tehát első vásárlási joga volt. And restore the land and all that had owned to the previous family to, to the family line. És akkor ő ezt helyrehozhatta volna, ezt a birtokot, és visszaadhatta volna az eredeti tulajdonosnak, a családnak. and Jesus is our kinsman redeemer. És Jézus, ami legközelebbi rokon megváltunk. A bűn miatt teljesen elpazaroltuk a mi örökségünket. It's like we, Olyan, mintha egy hatalmas adósságba kerültünk volna. Banks are coming, they're going to foreclose on our house. Jönnek a bankok, és hamarosan lefoglalják a házunkat. We're be out on the street. És az utcára kerülünk. Separated from God forever. Istentől elválasztva örökké. Right? But Jesus paid the debt. De Jézus kifizette ezt a tartozást. And he became the heir of all things. És ő lett mindennek az örököse. Restoring everything to the family line. És mindent helyrehozott, és mindent ismét a család tulajdonává tett. Redeeming everything. És mindent ő megváltott. And as a part of his inheritance, he gets us. És az örökségének részesei vagyunk mi is. He gets us. Tehát minket is megkap. And it seems that this scroll is the title deed of the earth. És úgy tűnik, so hogy ez a bizonyos tekercs, mondhatjuk rá, a földnek a tulajdoni lapja. And did we get to that part? Yeah, and John És János He somewhat recognizes that's what it is. És uh, valószínű, hogy fölismeri, hogy erről van szó all of humanity is hinging on this point right now. Hogy az egész emberiség sorsa most ettől a pillanattól függ. Will will the title deed of the earth go to auction? A föld tulajdoni lapját el fogják árverezni? To the highest bidder? Ki ígér érte legtöbbet? You know, will Satan buy it? Talán a sátán fogja megvásárolni? Right? Or what will happen? Mi fog történni? And John is weeping. És János sír. But verse 5, az ötös vers the drama is, you know, a dráma csúcspontjára ér. that's right. One of the elders said, Weep no more. Az egyik vén azt mondja, ne sírj. Behold, the line of the tribe of Judah, the root of David, has conquered so that he can open the scroll and its seven seals Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. So here we are introduced to Jesus. Itt mutatkozik be nekünk Jézus. In heaven. A mennyben. And we see that they're going to worship him in heaven because of who he is. Látjuk azt, hogy a mennyben őt azért fogják dicsérni, aki ő. Tehát azért, mert olyan, amilyen. First of all, he's the line of Judah. Először is ugye ő az oroszlán Juda törzséből. Lion, dignity, sovereignty, az courage, victory, oroszlán, strength. Ugye mit jelképez? Hatalmas, erős, mindenható, uralkodó. Judah. Júda. That was the tribe that the The, the king was to come from. Ez volt az a törzs, ahonnan a királynak származnia kellett. He has the right to rule. Neki megvan a joga az uralkodáshoz. The root of Jesse. Ö, Dávid utóda. Aha. Vagy yeah. Isai utóda a másik fordítás szerint. So David is the first real king of, of Israel. Tehát Dávid ugye Izraelnek az első igazi királya. And Jesus many times is referred to as the son of David. És sokszor uh, így írja le az ige Jézust, hogy ő Dávid fia. He's the rightful heir to the throne. Ő a trón uh, megérdemelt örököse. So, read six, verse six and seven. Hat, hatos, hetes verset olvassuk. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt, és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. I dropped my notes too many times. to put them all back together. Yeah, I need to put page numbers on here. So here's another uh, phrase or another name, title that is given to Jesus. He's the Lamb. Itt van egy másik név, amivel az ige uh, Jézust illeti, és ez pedig a bárány. And this is this is something that shows up everywhere in the scriptures. És ez mindenhol előfordul az igében. Isaac asked Abraham, "Where's the lamb? Where's the sacrificial lamb?" Izsák megkérdezte Ábrahámot, hogy na de hol van a bárány, az áldozati bárány? But John the Baptist said, "There's the lamb." de keresztelő János is azt mondta, hogy íme a bárány. The lamb of God that takes away the sins of the world. Isten báránya, aki elviszi a világ, elhordozza a világ bűneit. Jesus is a lamb. Jézus a bárány. It says he has seven horns. Azt mondja, hogy hét szarva volt. A horn in the Old Testament is a symbol of strength. A szarv az Ószövetségben a, az erőnek a, a jelképe volt. Seven horns, perfect strength. Hét szarv, vagyis tökéletes erő. Or we, we say omnipotence. Vagyis azt mondhatjuk, hogy mindenható volt. Seven eyes. Hét szeme. He sees everything. Mindent lát. He knows everything. Mindent tud. Seven of them. Hét van belőle. Perfect knowledge, perfect wisdom. Teljes tudása van, tökéletes bölcsessége. We also call that omniscience. Azt úgy jellemezhetjük őt, hogy minden tudó. Seven spirits in all the earth. Hét lelke van az egész földön. He's everywhere. Mindenhol ott van. Perfectly tökéletesen. We say omnipresence. Azt mondhatjuk erre, hogy ö, mindenhol jelenlévő. This is Jesus Christ. Ez Jézus Krisztus. He's not an ordinary character. Ő nem csak egy ilyen mindennapos figura. And he's worthy. És ő méltó, és dicsérik őt azért is, mert tehát ahol van. I said this at the, at the beginning. He's, he's not a, in a manger. Mondtam ezt már az elején, hogy ő nem egy jászolban van. He's not walking in sandals in Palestine right now with long hair. Már nem Palesztiniában járkál uh, szandában és hosszú hajjal. Like a hippie. Mint egy hippi. Right? He's not on a cross. Már nem a kereszten van. He's not in the grave. Nem a sírban van. But he's in, he's in heaven. Hanem a mennyországban. He's among the church a gyülekezete körében van. He's in the midst of everything that happens in heaven. Benne van mindennek a közepében, ami történik a mennyországban. He's the centerpiece. Ő a központi szereplő. We also see in verses 8 and 10 that he is worshipped because of what he does. A 8-as és a 10-es versekben azt is láthatjuk, hogy azért is dicsérik őket, ö, amit, ö, amit tesz. 8 and 10. 8 10. Jó, 8-astól a 10-es versig. És amikor átvette a könyvet, a négy élő lény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és arancsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királyságá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. All of heaven worships the Lamb because he was slain. Az egész mennyország dicséri a bárányt azért, mert ő megöletett. The word means violently slain. Ez a szó, hogy megöletett, ez pontosan azt jelenti, hogy ö, erőszakkal, gonosz módon ölték meg. I wonder how can you kill and not be violent. De igazán már ez a szó, ez a mód, hogy megölték, már magába foglalja az erőszakot. You know, our modern world, we're so far away from from killing things. A mi modern világunkban annyira távol áll tőlünk az, hogy megöljünk valakit. It's been a long time since there's a war in Europe. igazán régen volt már háború itt a közelünkben, Európában. Not many of us are, you know, killing killing pigs and chickens at home Nem every day sokan vagyunk mondjuk olyan gazdasági, vagy gazdaságban, hogy állatokat ölünk meg a, a mindennapi kenyerünkért. And maybe sometimes as Christians we have this kind of sanitized view of, of the cross of Jesus Christ. És talán sok kereszténynek ilyen szép kis megtisztított képe van Jézus Krisztus keresztjéről. Yeah, they killed him. Igen, megölték. It's like they just flipped the switch or something like. Mint hogyha így egy kicsit egy gombot megnyomtak volna. He was alive and then they pushed the button and then he's dead. Ó, hát élt és akkor egy valami gombot megnyomtak és aztán meghalt. But He died a violent death. Nem, ő tényleg egy nagyon durva halált halt. A painful death. Egy fájdalmas halált proving to Megmutatta nekünk és bebizonyította azt, hogy mennyire komoly dolog a bűn. And he did it in our place for us. És ő ezt a mi helyünkben tette és értünk tette meg. It says that the lamb ransomed people for God. Azt mondja itt az ige, hogy véreddel vásárolta meg a bárány őket vagy minket Istennek. With his blood he ransomed, he bought people az ő vérével vásárolt meg embereket. Every kindred, every tongue, every people, every nationality. Minden törzsből, nyelvből, nemzetből és népből. And the Lamb has also made God's people, you and I, priests and kings. És a bárány Isten népét, téged és engem, királyokká és papokká tett. So he didn't just buy us and put us on a shelf. Nem csak úgy megvásárolt minket és felrakott szépen a polcra. You know, like the last time you were at the, you know, the Chinese store, you bought something you really didn't need, but it looked cool. Mint mondjuk legutóbb a kínai boltban vettél valami kis kacatot, you know, <laughs> nem volt rá szükséged, és csak úgy megvetted, nem volt túl drága. And you just put it in that junk drawer at home. <laughs> Beraktad otthon ebbe a kacatos fiókba. And you thought, I'll have to remember I have that in case I ever need it. <laughs> és akkor emlékezteted magadat, hogy majd, hogyha kell, akkor használni fogom. Tettél már ilyesmit? Well, Jesus didn't do that. Jézus nem ezt tette. He actually not only saved us, nem csak, hogy megmentett minket, not only bought us, nem csak, hogy megvásárolt minket, but he honors us. hanem ő tisztel minket, he, he makes us priests and kings. királyokká és papokká tesz this minket. Not, this is not for everybody. Ez nem mindenki számára szól. This is, these are special positions. Ezek nagyon különleges kiváltságok. And in Christ we have dignity. És ö, nekünk Krisztusban méltóságunk van. In Christ we have something to do. Nekünk Krisztusban tennivalónk van. Something that that'll last forever. Olyan dolog, ami örökké fog tartani. Not like my job at Walmart, which I described for you a couple weeks ago. Nem egy, olyan, mint a, ez a tesco hasonló ö, áruházban a munkám, amiről beszéltem nektek néhány hete. Filled the shelves. Ö, fölpakoltam a polcra az árut. People emptied them. Az emberek megvásárolták. I filled the shelves. Megint fölpakoltam az árut. People emptied them. Megint eltűnt onnan. It wasn't permanent. Egyáltalán nem volt örökké való ez a munka. When we are in Christ, we get to participate in God's glory and reign. Amikor mi Krisztusban vagyunk, akkor részt vehetünk az ő dicsőségében és az ő uralkodásában. And as priests, we get to participate in his mission in reaching the world. És papokként részt vehetünk az ő munkájában, abban, hogy a világot elérjük Krisztusért. The last four verses. Az utolsó négy vers. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül. Számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt. És így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülői és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így szólt, Ámen, és a vének leborultak és imádták őt. We also see here that they worship the Lamb because of what he has. Azt is láthatjuk itt, hogy azért is dicsérték a bárányt, amilyen van neki. He has power ereje van, hatalma. Érdekes, hogy ezekkel a dolgokkal Jézus nem rendelkezett itt a földön. Wealth. Gazdagság. Azt mondta, hogy az ember fiának nincs hova lehajtania a fejét. Wisdom. Bölcsesség. No, he did have wisdom. Ez persze rendelkezésére állt a földön is. Might. Hatalom. Honor. Tisztesség. This is what he had none of. Ebből nem kapott, vagy nem tartotta meg ezeket a földön. Senki nem tisztelt Glory. Őt. Dicsőség. Blessing. És áldás. This is what Jesus has. Ezek állnak Jézus rendelkezésére. This is why we worship Jesus. Ezért dicsérjük őt. Because of who he is, mert hogy ki ő, what he, what he's done, mit tett, because what he has, és hogy milyen van. We worship him as Savior. Dicsérjük úgy, mint megváltó. As Redeemer mint a, aki megmentett minket a bűneinkből. And I hope you notice it, it says that every creature in heaven. És gondolom észrevettétek azt, hogy a mennyben minden teremtmény. Every creature in heaven. Minden teremtmény a mennyben. There's not going to be a corner for the, the rebels. Nem lesz ott egy sarok a lázadók számára. There won't be the corner for the people with their arms crossed. Nem lesz egy sarok, ahol az emberek így keresztbe tett kézzel állnak, forgatják a szemüket. Na, nézzük. Let's see how the band sounds. Nézzük, hogy milyen a zene, a dicsőítés. Let's see if they sing in a key that I like. Nézzük, <laughs> olyan hangnemben játsszák-e a dalokat, amelyet én kedvelek. See, that's the way we are when we come to worship, right? Mert mi emberek sokszor így jövünk dicsőíteni. Uh, we sang that song last week. Jaj, hát múlt héten is volt már ez a dal. Or, Vagy every week there's a new song. I never learn minden héten új dal van, és nem bírom megtanulni. Or, Vagy There's too many words to that song. <laughs> Túl sok szó van ebben a dalban. Or vagy We repeat those words too often. Hát sokszor ismételjük ugyanazokat a szavakat. Or vagy too loud. Túl hangos. Too quiet. Túl halk. Too sad. Túl szomorú. Too happy. Túl vidám. Right? That's the way the church unfortunately comes to worship on Sunday morning. Sokszor mi, mint emberek, így jövünk dicsőíteni vasárnap délelőtt. when we're in the presence of God, De amikor Isten jelenlétében vagyunk, there's no room for that. nincs erre hely, lehetőség. We will be, we will be bowing down. Ott leborulunk. Worshiping. És dicsőítünk. We will be declaring with our lips. És hirdetjük az ajkainkkal. Singing with our lungs. És a tüdőnkből teli torokkal énekeljük. Not quietly. Nem halkan. Loudly. Hangosan. With Countless. Whoa. Nagyon Countless. sok megszámlálhatatlan angels angyallal and redeemed. és megváltott emberrel. And that will be exciting. És ez nagyon izgalmas lesz. But every time we come together, de minden alkalommal, amikor összejövünk, as a church, mint gyülekezet, we are invited to join in that heavenly song. Akkor Isten elhív minket arra, hogy ugyanígy a mennek a dalában részt vegyünk. And we should take every opportunity. És meg kell ragadnunk minden alkalmat, hogy dicsérjük Istent. He is creator, Azért, mert ő a teremtő, and he is redeemer. és ő a megváltó. He made you, ő alkotott téged, he saved you, és ő megváltott téged. And he has all power, és az övé minden hatalom, all authority, minden ö, tekintély. He will be worshipped. Őt dicsérni fogják. He will be praised. És ő az övé lesz az összes ö, imádat. And Jesus said, told the crowds one time, if the kids don't worship me, és Jézus ezt egyszer azt mondta a sokaságnak, hogyha a gyermekek nem dicsérnek engem, és ezek a felnőtt emberek sem imádnak engem. Akkor a kövek fognak kiáltani. Minden, a teremtett világ őt dicséri. És azt gondolom, hogy ez egy hatalmas bátorítás lehetett János számára. Ő egy idős ember. És egyedül van valószínűleg fázik. He's probably got aches and pains. Fáj itt-ott a teste. His, there's a good chance that his body was covered with burn scars. Az is lehet, hogy a teste tele volt égési sérülésekkel. And Jesus shows up and says, this is what is awaiting you. És Jézus megjelenik és megmutatja neki, hogy ez vár rád. This is what you need to focus on. Erre kell koncentrálnod. és mondd el a gyülekezeteknek. I know they're going through hard times. Tudom, hogy nehéz dolgokon mennek keresztül. Some of them are poor. Néhányan szegények. Some of them are going through persecution. Vagy üldöztetésben van részük. Some of them are constantly butting heads with false teachers. Vagy folyamatosan küzdködnek hamis tanítókkal. Some of them are struggling to keep their faith alive. Sokan azzal küzdködnek, hogy a hitüket egyáltalán életben tartsák. Some of them are struggling to remain remain humble. És, és azzal küzdenek, hogy alázatosak maradjanak. Tell them. Mondd el nekik. I'm on the throne. Én a trónon vagyok. I'm in glory. És dicsőségben vagyok. Everything is okay. Minden rendben van. Trust me. Bízzál bennem. And that's the message for you today. És ez az üzenet számodra is ma. I know many of you are going through difficult times. Tudom, hogy nagyon sokan nehézségeken mentek keresztül. And who knows what tomorrow will bring, és right? nem tudjuk ugye, hogy mit hoz a holnap. Every day has its own troubles. Minden napnak megvan a maga baja. But you can trust Jesus. De bízhatsz Jézusban. You can trust God. Bízhatsz Istenben. He made you, ő alkotott téged, he saved you, ő megváltott téged, he has a plan for you. és terve van az életeddel. Trust him. Bízzál benne. Lord Jesus, we thank you that you are trustworthy. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy te méltó vagy a bizalmunkra. And that you have overcome. És hogy te győztes vagy. You have conquered. Te legyőzted a világot. Your arm is not too short. A te karod az nem túl rövid. You know exactly what's going on in our lives. És pontosan tudod, hogy mi zajlik az életünkben. Help us look up. Segíts nekünk felfele nézni. Not, not look at all of, all of our problems. Nem a problémáinkra. But to look up to you, hanem felnézni rád, to trust you, és bízni benned, to worship you, és dicsérni téged. Mert ha nem kapunk erőt tőled, akkor ki mástól kaphatnánk? kaphatnánk. help from you, who would we receive it from? Hogyha nem kapunk segítséget tőled, akkor ki mástól kaphatnánk? You are the King of Kings and the Lord of Lords. Te vagy a királyok királya és az urak ura. Jesus name we pray. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Amen.